amajwi ariko arabashikira atankomanzi ku bwa Alphonse kubw'Imana turi kuwa 15 ruhu mu mwaka wa 2019 n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira Leta y'u Burundi irababazwa no kuba igihugu cy'u Burundi kiguma mu bihano cafatiwe umushikiranganje w'imigenderanire Ezekiel Nibigira nayo mu rumonge havugwa imyidogo y'abagendesha abantu n'ibintu ku makinga barihishwa kabiri ikori ry'umwaka musitani rumunga akavuga yuko ariko amategeko abivuga nayo bucana yandi bidukikije kuri uno wa gatanu turabayagira uruhara rw'umwe wese mu guhangana inisi irimwo umururazi sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru y'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu burashimishwa n'ibyo bwaranguye umwaka uheze ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko arashikiriza iby'ubwo bushikiranganje bwaranguye kuri uyu kane umushikiranganje akavuga ko uwo mwaka umwaka mwaka hanini waranzwe no gukomeza imigenderanire y'uburundi n'ibindi bihugu Ezekiel Nibigira ramutse ubwo bushikiranganje akabazwa no kubona igihugu c'u Burundi kiguma ku bihano cafatiwe agashikiriza ku buryo bwo gukoresha buhabwa ubwo bushikiranganje butaborohereza gushira mungiro, ngiro imigambi bihaye n'inkuru ya Moyiza Misako ariko ashikiriza ibyo ubushikiranganje arongoye bwaranguye umushikiranganje Ezekiel Nibigira amenyesha ko hanaguwe imigenderanire hagati y'u Burundi n'andi makungu akavuga ko u Burundi bwatsimbataje imigenderanire yabwo n'ibihugu by'u Burusiya n'ubushinwa agashimishwa n'ibyo ubushikiranganje arongoye bwaranguye hariho ibihugu byo muri Aziya kubandanya turiko turashimangira dukomeza ubucuti buri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ubushinwa igihugu c'u Burundi n'Uburusiya igihugu c'u Burundi na Indonesia eka n'ibindi bihugu ku bwacu rero nkubushikiranganji tukaba dufise umunezero kuko ivyo twari twiyemeje vy'ukuri tukaba twarashoboye kubishikako nubwo biruko zimwe mu ntambamyi zaribonekeje zimwe muri zo ngo nuko igihugu cy'u Burundi kiguma ku bihano cyafatiwe aha akavuga kandi ko uburyo bwo gukoresha buhabwa ubwo bushikiranganje budakwiye izo ntambamyi nazo u Burundi igihe cyose hariya muri ONU mu bijanye na rujya rwego rujejwe iby'amahoro n'umutekano na kijya gisata kijejwe iby'agateka ka zina muntu i Geneve murabona yuko urakoze muyize misaga bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega barashimishwa nuko iyo ntara ubu yagizwe umugwa mukuru wa politiki bamwe muri abo banyagihugu bemeza ko kuva uwo mugambi umenyeshejwe amabarabara yo muri uwo mugwa mukuru mushasha yasukuwe abandi ariko bakabona ko atakintu kinini kirahinduka tubakurikire e, biraryoshye ni sawa urumva ibintu byose birahinduka ugasanga byagenze neza kuri hariho ababisemwa kunguko n'abandi batazobigira mwakunguko ubusanzwe kuva aho bavugiye ko ari kapitale politike ubundi bwobwo ni byiza cyane kandi biraryoshe muganga ntitwibaza yuko ngira ngo hazoba nka kujya kw'ibujumbu abo bakaba ari abanyagihugu baganiriye na handi isanganiro mu gisagara ca gitega ahagiye kuba umugwa mukuru wa politike makuru ajanye n'amagara y'abantu bushikiranganje bw'amagara y'abantu buremeza ko abagendana umugera wa sida bavugwa ku buntu gushika kino gihe gusa ngo hariho indwara umuntu abwirizwa kuvugwa arishe muganga jean bosco ngira uko ishaka avugira ubwo bushikiranganje avuga nka malariya canke iyo umuntu yagize isanganya kandi anagendana umugera wa sida izo ngo zivugwa arishe nk'abandi abishikirije inyuma yaho muri rbb plus uh, ingodi bavuge ko basigaye banihishwa nk'abandi bose haba ibipimo kugura imiti y'indwara z'ibyuririzi ndetse n'ibitaro nk'aho ingozi bavuga yuko umurwayi afite kajya agakarita ko kwivuriza ako kame cyangwa agakarita ka mituweli niko ngo ukoresha kujya kw'abandi barwayi basanzwe karafise amahera kerekana umurwayi akwiye kuri n'ayandi mahera arihigwa n'ishirahamwe canke leta muri iyo ntumbero rero baba bakabasaba kugira icyo kindi gihande kirihwe bya bice navyo umurwayi yari kwirihira aba ari vyo bica birihwa biciye muri uyu mugambi wo kuvuza abafise iyi ndwara kimwe twita gratuite kuvugwa ku buntu kw'abagendana umugera wa sida biracaruka turashobora kwemeza yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi bikiri uko bikorwa ku buntu mu kigo RBP Plus Ngozi bavuga yuko ingorane bafise batanguye kuzibona mu kwezi kw'icumi mbega hari ubucuti byo bafitaniye naryo ahagarikwa ry'amashiri mwamwe yo yafasha mugabo amva amakungu oya nta nta sano nato na ritoya bifitaniye ngo twamenyesha yuko amahera asanzwe afasha mu kuvuza ku buntu abo bagwayi amahera asanzwe yakorewe atangwa n'ikigega mpuzamakungu fo mondial ayo mahera rero ugiye kuraba ubu angana n'imiliyaridi mirongo ibiri n'icenda mu gihe ayari mu kiringo giheze yari amahera angana n'imiliyaridi zishika mirongo ine na zitandatu nicyo gituma ubwa mbere barabavura indwara zose zaba n'izidahuye n'ikiza cya sida kuko amahera yari ahari mu gihe amaze gupunguka twaciye twiha ingingo muri leta ingingo y'uko abarwayi babandanya bavuzwa ku buntu ariko ku bijyanye n'iyo ndwara muganga Jean Bosco ngira uko ushaka avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu tukiri muri icyo gisata nyene kuri uyu wa gatanu haruguruwe mu huguruwe mu ntara ya Kayanza bitaro bishasha byitiriwe umwizero mu Kayanza byuguruwe n'umwunganizi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu kurwanya sida muganga Jocelyn Sanzerugeze muganga jejwe amagara y'abantu muri iyo ntara arashima umuzo w’ibyo bitaro kuko ngo bifisi ibisata bimwe bimwe bitahora ku bitaro bikuru by'iyo ntara Apollinaire Muzagara iryo vuriro mwizero wo mu kayanza rifise ibisata icyenda bitandukanye harimo aho bavurira amenyo aho babagira amaso aho babundikirira abana bavutse batageze n'ibindi muganga rongoye intara y'ubuvuzi ya kayanza dr congera celestin amenyesha ko ibyo bitaro bije hageze kuko hari ibisata bimwe bimwe nk'aho bavurira amaso bitahora ku bitaro bikuru vya Kayanza kuri ivyo bitaro nyene umwizero ngo bakazonabaga ya ndwara y'uruhumyi bita cataracte mu gifaransa turetse no gukura amenyo ngo bazokora n'ibindi nko kuyahoma kuyoza ibitahora aho mu Kayanza buramata ntarakayanza anise ndayizeye nawe nyine arashima akavuga ko turetse kuvura abanyagihugu ibyo bitaro ngo akazi abanyakayanza batari bake ibyo bitaro byashyikirijwe icese kuri wa gatanu na muganga Josephine Nsanze rugeze yunganira umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanyikiriza ruhonyanganda sida mu kayanza ponari muzagara ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu turabandanya n'ano makuru tuvuge na ko ibijyanye n'urwaruko rwaruka rutagira akazi rwari yegeranije kwishingira koperative kojeta basigura ko iyo koperative eh, bari hinguriramo ibyavuye mu burimyi n'ubworozi nk'agapiripiri ibyo bikabatuma bashobora kwikenura mu two bakeneye ariko ingorane bafise ngo nizo ibyuma bakoresha mu guhingura hamwe n'uburyo budakwiye bagasaba ababijejwe kubunganira mu kubaronsa ibyo bakenye vestine butoye ubwo rwaruka inama yo gushinga koperative ihingura ibyavuye mu burimyi ngo bavyiyumviriye bafashijwe n'inyigisho bari barahawe mu kigo cigisha imyuga mu kigobe iyo koperative twayimviye mu mwaka uheze niho twiyumvira kuja hamwe nk'abari basanzwe bize ibintu byo guhingura nyene byavuye mu isi ndimwa canke ibindi byose bishoboka kubiki ku mwanya muremure uyu ari muri avuga ko kubera ukubura akazi byabatumye kuja hamwe kugira ngo barondere ako kazi bagahe n'abandi turaba twebwe nk'urwaruka turabona yuko by'ukuri atakazi kahari kandi kandi ikintu cya mbere cyo kwihutira twebwe nyine dukwiye kukarema hama tukagaha n'abandi muri iyo mvura niho twese twiyumva turajya hamwe tureka tujye hamwe dukora ikintu twe twiha akazi hama tumwe duhiha akazi n'abandi n'undi gwaruka yongera ko kumutahe wabagoye kuronka ariko bamaze kujya hamwe ngo baregeranije uburyo bwabo babona gutangura izo bikorwa ibintu biragwana cyane nka twebwe nk'ugwaruka ku bijyanye n'umutahe ariko twaragaheje turazana duke duke turashyira hamwe uyu mwigeme we avuga ko akamaro k'iyo koperative ari kanini uretse ko bibungura kujya hamwe n'abandi ngo barikenura no mutwe bakeneye je akamara mfitiye nuko nashoboye kujya hamwe n'abandi tugashobora gushira hamwe ibyumviro hama tugatezanya imbere ngo baracafise ingorane nyinshi nizo kuri zo batekeramwo hamwe no kutaronka uruhushya rw'ikigo cya BBN vyoroshe uh, muri shame ryacu ingorane dufise nuko tutararonka aho dukorera neza bwite iwacu n'ibindi bibazo byo kurondera nka certification y'amaproduit yacu ko bisaba amahera menshi cyane nka twebwe turabaje n'urumva bica bitugora kuronka amahera nayo ngo bakaba bamaze guhingura ibintu bitandukanye harimo n'agapiripiri mu gihugu rwaruka rusaba babishoboye kubashigikira mu kubaronsa ibyo babuze batera ka murundi rwaruka rutagira akazi ngo rukure amaboko mu mpuzu ruje hamwe n'abandi biteze imbere Vestine buto yitugaruka kuri ya makuru ajanye n'impunzi nkuko nari nabibabwiye impunzi ya majana 5 na 17 zigizwe n'imiryango ijana n’ibiri nibo bahungutse kuri uyu wa kane n'ishira hamwe impunzi amakunguru impunzi HCR bavuye mu makambi y'impunzi ya Nyarugusundutana na Mutenderi yo mu gihugu kibanyi ca Tanzania abo bahungutse bavuga ko banezerejwe no gutahuka abo barundi bashikirijwe mu kigo mfata kibanza ci kiri muri commune mabanda mu ntara ya Makamba waserukiye leta akaba basaba ko boshika bakura amaboko mu mpunzi kugira biteze imbere Jerome Hakizimana ndanezerwe sana yani birenze urugero urumva mu ijambo rimwe uwo ni umwe mu barundi bahora mu buhungiro mu gihugu kibanyi cya Tanzania amenyesha ko ahimbawe no gutahuka mu gihugu kiwe c'amavukiro abonane n'umuryango wiwe inyuma y'imyaka ine ari mu buhungiro vyongeye ngo azoca abandanya amashure yiwe Hitimana Speciose nawe ni umuvyeyi w'abana batatu ngo icatumye yumva ko yotahuka ngo nuko yumvise ko mu Burundi ari amahoro kandi abarundi bene wanyu bari ku kivi murabona ko turi mu gihe cyo kurima guterera impeshi namwe mushitse ku munsi wa gatandatu mubyuke muza gusubura ya matongo yanyu twarayacungereye mugabo ntitwayakoreyemwo Eka n'icegera c'uwuserukira HCR mu Burundi Mariam dialo akaba yashimiye abo bahisemo guhunguka kanatsinda ngo ivyo ushobora kuronka uri wanyu si vyo uronka uri mu buhungiro Comme on le dit la meilleure solution abaje uyu munsi bose bakaba bangana amajana atanu na cumi n'indwi bagize imiryango ijana na mirongo itanu n'ibiri nka bose akaba ari abo mu ntara ya rutana inyuma y'abandi amajana munani na mirongo irindwi n'icenda baje kuri uyu wa kabiri muri ino ndwi nyene bava mu ntara ya makamba na cane cane muri komini nyanzarake i Makamba Jerome Hakizimana Radio Isanganiro Urakoze Jehome Hakizimana tugaruke hano mu gisagara ca Bujumbura aho muhuze w'abarundi Edouard Nduwimana atera kama igisata kijejwe amatongo kudatanga amatongo atuma haba amatati. yabishikirije kuri uno wa yabishikirije kuri uno wa gatanu aho umuryango wo muri zone rukaramu ya komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura wari wamwituye umumenyesha ko abantu cumi bafashwe kuri uyu wa kane bajya gufungirwa mu ibohero rya mpimba bazira amatati bafitaniye n'abanyazitongo ringana na hegitari zibiri umuhuza Eduard Nduwimana akaba yabahumurije ababwira ko ababo baba baza kurekurwa hatarenze kuri uno wa gatanu nyene kandi ko n'ikibazo cy'itongo ryabo kigiye gukurikiranirwa hafi n'inkuru ya Evariste Nzikobanya barenga mirongo itanu bavuga ko bari baje gusaba umuhuza w'abarundi Edouard Uwimana kugira bakomoreze itongo ryabo bavuga ko bariko baranyagwa bene umurango babona kuri icyo biyongera ko basaba ko ababo bagera kuri cumi barahemwe ibohero rya mpimba bazira mu matati y'amatongo buri kugwa ikintu tuje gusaba umuhuza ubwa mbere nuko abafunzwe mu muryango bari kugwa ikigira kabiri nuko abo bantu bariko bubaka mu itongo ryacu bahawe mu ngagara buhagarika kubaka mu itongo ryacu ikigira gatatu Nuko umuhuza wacu w'abarundi yoraba ingene tworenganurwa twebwe bene itongo hanyuma tukarisubizwa abo banyarukaramu bagizwe n'umuryango umwe babwiye umuhuza bamwe mu bajejwe amabanga bavuga ko bariko barabanyaga mugire ntetoma impapuro ziwe zanditse ko ngo ni, ngo ni ngagara agaca n'urundi rupapuro rwanditse ko ngo ni muri mutimbuzi urumva abantu bafise impapuro zidasa z'amanyanga baziravya abategetsi bene kumenya gusoma no kwiga bobona amanyanga ahagaze n'ingene turi ko turahohoterwa umuhuza w'abarundi ahumuriza abo banyarukaramu ko ababo bafunzwe barekurwa hatarenze kuri uno wa gatanu nyene kandi ko icyo kibazo c'amatati y'amatongo agiye kugifata mu ntoke abasaba kudasubira kugarariza Edouard Nduwimana kandi yagize ico bwira bari kububaka aho hantu ku nguvu yakamunteye bari ko barubaka nabo bategetsi imba barimwo nabone bumve yuko nta n'umutegetsi noneho umutegetsi yaronse parcela yubaka ku mugaragaro izuba riva nyuma harimo n'abategetsi bariko barabikora nabone bakumva yuko byiza banza bagatenyenya eh, itongo ntiriko ririmuka hako bitera ah, uruhagarara borindira hako oh, kuko itongo ntigiyimuka nejurezo bari hari n'umwaka uzayezo bari hari n'umyaka ibiri hako bitera umutekano muke n'uruhagarara mu miryango no mu bene gihugu je oh, mvumenga nk'umuhuza w'abarundi impanuro twotanga nuko banza bagatenyenya bakabikora amategeko yisunzu umuhuza Edouard Uwimana yanahumurije kandi abanyabuterere n'abanyagasenyi bamwituye mu minsi heze kw’amadosiye yabo ariko ayakurikiranira hafi urakoze Evariste nziko banyanka makuru avunaguye urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora sense ngo rugiye kurungikira makete ibinyamakuru abayobozi bayo batari mu gihugu canke ivyandika ntibitange muri urwo rwego byo banditse bivugwa n'umurongoye urwo rwego mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu inyuma y'inama y'urwo rwego Nestor Wabanko mukunze avuga ko bashaka gusaba ibyo binyamakuru kwisunga itegeko rigenga ibyo kumenyesha makuru n'abakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu ku makinga mu rumonge baridoga ko bariko barihishwa ikora ry'umwaka ku nshuro ya kabiri ku makinga yabo yabo kubatarihiye mu ntara ya rumonge mu wa komine rumonge agasigura ko ariko amategeko avuga uraca bugacana ayandi mu bidukikije leta ifise runini mu guhimiriza no kwereka abarimyi ingene bohangana n'isi rimwe umururazi ivyo bisigurwa n'umuyobozi ajejwe gusubiza isi ndimwa kanovera mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko aranatera kama abarimyi ubwabo kwitura abafundi b'indimo kuko ngo leta yabashizeho kugira babafashe bucana yandi y'ibidukikije na Kristela Nitikama ubuheruka twarababwiye ko isi iri mu mururazi umurimyi ashobora kuyisubiza akanovera akoresheje ifumbire y'ikizungu ariko ntayishira mu isi igaragara abanza gushiramo amase y'ikirundi Prosper Dodiko umuyobozi ajeje gusubiza isi ndimwa akanovera mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi amenyesha ko leta ifise uruhara runini mu guhimiriza no kwigisha abarimyi uburyo bwiza bwo kugwanya uyo mururazi abofasha ubwa mbere ni leta yoyo isanzwe ifasha kubera yarabitanguye kuva imyaka aho yagabanije igiciro ku barimyi gushika naho irihira abarimyi ibice birenga mirongo indwi ijana urumva rero yuko leta yagize akigora n'umurimyi arafise uruhara rukomeye mu gusubiza isi ndimwa akanovera na cane cane mu kugwanya inkukura n'abarimyi bashyize kwitabira ako kamu kuko leta yayibahaye ku giciro kitavuna kugira ngo nabo bayikoreshe urumva rero abarimyi bafise uruhara rukomeye mu gukurikiza impanuro bahawe n'abagoronome ni ukuvuga rero ko umurimyi afise uruhara rero bwa mbere gukingira isi ndimwa inkukura bwa kabiri gusubiza ivyunyunyu yakuye mu ivu ziyitse bijya byose bisigarira by'umwimbuko n'abafundi b'indimo ntibosigara inyuma mu kwereka abarimyi ingene bavanga ifumbire ku rugezo rukwiye njya ngaruka rero ku bagoronome nabo barabise uruhara ntabwo nibateza kuba hafi y'abarimyi kugira ngo babahanure babwire ati aho ufise urugero rw'umurazi wo rumenya gutya umaze kumenya urugero rw'umurazi woshiramwo ishwagara ringana uko murumva rero yuko umwe wese ahari arafise uruhara yokora kugira ngo agwanye uwo murazi Prosper Dodiko amenyesha ko mufundi w'indimo arekuriwe kwaka amafaranga umurimyi mu gihe aje kumwitura ariko leta yabashizeho kugira bafasha abarimyi hariho umugambi wa leta ujejwe kwegereza ifumbire n'ishwagara ku giciro kitavuna uwo nawe uregereza ifumbire n'ishwagara abarimyi gushika mu mazone yose y'igihugu ni ukuvuga yuko umurimyi wese yarishe igihande ciwe uwo araronka ifumbire n'ishwagara uko yabisabye vyumvikana rero yuko ubu aho tugeze ubu nta murimyi yifuza ifumbire n'ishwagara ngo aribure mu gihe ashobore kuriha kirya gice ciwe hama leta ikamurihira ajya imwongerereza ubu abakozi b'ubushanje bujejwe eh, ibidukikije uburimyi n'ubworozi burafise abantu baguserukira gushika ku imitumba abarimyi rero barafise abantu bo kwitura byumvikane yuko umurimyi yari akwiye kumenya iyo nkuru akamenya ati hariho umuntu nzokwitora kandi turabuza yuko umuntu ari umwitura yenda kumaka amafaranga muri icyo gihe rero e, tubasaba ahubwo kubamenyereza yuko babakoresha kuko twabashize kugira ngo bafashe abarimyi e, mu gihe naho bari bubagora boheza bakabishikiriza nk'umujejwe uburimyi mu eh, ikomine hari umugoronome abahari Prosper Dudiko umuyobozi rero usubiza akanovera isindimwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi y'uburimyi n'ubworozi ahamagarira abarimyi kuja mu mashirahamwe kuko ariho baronkera inyigisho zikwiye kugira bahangane n'uyo mururazi w'isi kanatsinda ngo nta kubanya wirebanga mu muryango urakoze Christela nizigamane imbere yo kurangiza no makuru ndababwire ko kuri uno wa gatanu iryo ihiganwa Primus League rihoriza riza kubandanya nyuma y'ukwezi imigwi ikina mu cicaro ca mbere umupira w'amaguru uri mu karuhuko umushinga mateka Denis Karera rongo y'umugwi wa Musonga turi mu kibanza ca kabiri amenyesha ko mu gihe bari mu karuhuko kabaye akaryo ko kwitegurira neza inkino zisigaye kugira bazotahukana igikombe c'uno mwaka nayo Kazaidi Miramuwe umumenyereza umenyereza umugabo wa message y'ubujumbura uri mu kibanza ca nyuma ngo kabaye akajya ko gukosora amakosa kugira ntibazokoroke mu cicaro cya kabiri nano duce turangiriza n'amakuru twariko turabashikiriza Eri Niber nibigenje nayo bashikirije ndabifurije kugira umutaga mwiza murakoze